علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بارک الله فیکم برادرم بله برادرم سوال تا نسبت به در حالت سجده رفتن اول زانو را بمونیم یا دست ها را بمونیم اصلا این مسئله مسئله اختلافی هست که اول دست مونده می شود یا که زانو مونده می شود و مذهب حنفی و مذهب شافعی و امام احمد در یک روایت میگویند که اول ду э, зону монда мешавад ва балки аксари аҳли илм мегӯянд бар ҳамин аст читоре ки имом тирмизӣ дар сунанаш меорад мегӯяд ки э, валаамалу алайҳи инда актару аҳли лилми ва амал бар ҳамин аст дар назди аксари аҳли илм ки мегӯянд ки яравна ан ядаа алраҷулу рукбатайҳи қабла ядайҳи яъне ки гузоштани ду зону пеш аз дастҳо аввал зонуро мемонӣ баъд дастҳоро мемонӣ ва ҳамчунин шайхулислом ибни таймия ҳам дар ҳамин қавл аст ва шогирдаш ибни қаим ҳам дар ҳамин қавл аст ва ҳоло олимои муосирин бисёраш дар ҳамин қавл ҳастанд ба мисли ибни боз муҳаммад ибни солиҳусаймин ҳама дар ҳамин қавл аст аксари олимо дар ҳамин қавл аст бародарам аввал зону монда мешавад баъд дастҳо ва ҳамчунин қавли дуюм ҳам ҳаст читаре ки гуфтем масъала дар ихтилоф аст мегӯянд ки аввал дастҳо монда мешавад баъд зонуҳо монда мешавад ва дар ин қавл имом молик аст ва имом авзоӣ аст ва аҳли ҳадис ва э, баъзе олимоё ки аҳли ҳадис дар ҳамин қавл ҳастан ки машруъ медонанд тақдими яденро яъне ки аввал ду даста мондан пеш аз пеш аз дастора мондан мегӯяд аввал аввал дастоша бимонад пеш аз зонура мондан инра машрӯъаш медонанд хубаш медонанд лекин шайхулислом ибн темия қавли зебо дорад дар маҷмуъулфатовош ҷилди бисту саҳифаи чорсадучилну мегӯяд ки фақола амма салоту бикилайҳима фаҷоизатун биттифоқи лулмаи мега намоз ба ҳарди тариқ дуруст аст аввал зонура мемонӣ ё ки аввал дастура мемонӣ ҳардуш қатъи дуруст аст иншо алмусалли ёда рукбатаҳи қабла ядайҳи агар инсони намозхон хост аввал дусташа бимонад э, зонуша бимонад пеш аз дастонаш ва иншоа вадаа ядайҳи сумма рукбатайҳи ё ки хост аввал дастоша бимонад баъд э, зонувоша бимонад ва салоту саҳиҳатун фи лҳолатайни биттифоқи лъуламои ва намоз дар ҳар ду сурат дуруст аст валакин таназау фи лафзали валакин дар байни олимо афзал кадомаш аст дар ин бора ихтилоф аст ки кадомиш бикунем афзал аст пас ин буд қавли шайхулислом ибни таймия пас мегӯяд ки ва толиб лилми ямалу бима тураҷҷаҳу ладайҳи ва ами юқаллиду ман яҳиқу биилмиҳи ва толибилм мега амал мекунад ба онче ки дар наздаш тарҷиҳ аст кадомеш ки дар наздаш роҷиҳ аст ба ҳамош амал мекунад ва оми бошад мардум бошад тақлид мекунад касера ки ба он бовар дорад масалан ҳанафиҳо мешавад чӣ тавре ки мазҳаби ҳанафида гуфтаги аст ба ҳамин тавр бихонанд ҷоизу дуруст аст аммо толибилмо тарҷиҳаш мекунанд ядша ихтиёр мекунанд ба ядш кадомеш дар наздаш роҷиҳ бошад пас ба ҳамун тариқ мехонандша баракалло фикум ва ҷазакумулло хайран бародарам